Եթերում դիտակետն է տաղավարում հաղորդաշարի հեղինակ Արավանյանը։ Դիտակետը հետպատերազմական ժամանակահատվածում բազմիցս արծարծել է ԵԱԿ Մինսկի խմբի կենսունակության թեման, որի ընթացքում հաղորդման մասնակիցների բացարձակ մեծամասնությունը պնդում էր, որ բանակցային այդ ձևաչափը այլընտրանք չունի։ Թեմային կրկին անդրադառնալու առիթը ԵԱԿ Մինսկի խմբի ամերիկյան նոր համանախագահի նշանակումն է, Երևի թե սկզբում նպատակահարմար է հնչեցնել որոշ հատվածներ մեր վերջին զրուցակիցների խոսքից։ Նելի Բաղդասարյան Արցախի նախագահի խորհրդական։ Պատերազմից հետո մեր կողմից բազմիցս նշվել է ՀԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության կարևորությունն ու նշանակությունը եւ ամենաթարմ օրինակը հունիսի 30-ին Արցախի նախագահի արժույում ամենամյա հաղորդման ժամանակ ընդգծումներ, որ Պաստորեն ՀԱԿ Մինսկի խմբի միջնորդական առաքելության դերը կարևորվեց Ռուսաստանի առաջնային դերակատարությամբ։ Այս պահը կարծում եմ նաեւ Ռուսաստանի առաջնային դերակատարության պահը անգամ ՀԱԿ Մինսկի խմբի երևի մյուս համանախագահներն էլ են ընդունում եւ սա խնդիր չէ կարծում եմ համանախագահության հարթակի վերագործարկման համար իհարկե վերջին շրջանում վտանգավոր դիսկուրս կա այն մասին որ հյակը Մինսկի խմբի համանախագահությունը դադարել է կենսունակ լինել այն դադարել է գործելուց բայց կարծում եմ որ մենք չպետք է նպաստենք այս դիսկուրսին այլ հակառակը պետք է նպաստենք նրա վերաթարմացմանը եւ այս առումով բոլոր նախադրյալները կարծես թե կան անկամ եթե ուշադրություն դարձնենք վերջին ուղակի Ռուսաստանի Դաշնության դիրքորոշմանը, ապա կտեսնենք, որ Ռուսաստանի նախագահի կողմից առաջ քաշված դիսկուրսը այլ է, Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ-ի կողմից տարվող դիսկուրսը այլ է։ Եվ հետևաբար այս հակակշռային խոսույթը ի վերջո կարող է ինչ որ մի պայից սկսած գործել հոգուտ նաև համանախագահության ֆորմատի վերագործարկման։ Իհարկե մենք շատ բարդ իրողություններ ունենք այսօր աշխարհում եւ այս ֆոնի վրա, եթե եթե կա Ռուսաստան արևմուտք կոշտ արճակատում, պետք չէ սпасել որևէ այսպես կոնկրետ պրակտիկ քայլերի։ Հետևաբար այս պահին գործող դիսկուրսն էլ խոսույթն էլ բավարար է, որ เป զի ակնկալենք, որ համանախագահությունը ի վերջո կվերագործարկվի։ Մանավանդ որ այս առումով մենք ունեցել ենք որոշակի օրինակներ, իհարկե ցայ ուղակի օրինակներ չեն, բայց կային դեպքեր, երբ այդ նույն Ռուսաստան արևմուտք հակառակ հակասությունների սրման ֆոնին հենց Յակոմինսկի խմբի համանախագահությունն է հանդիսացել հա, հա, իր որպես հարաբերությունների եզրերի հարաբերման հնարավորություն եւ կարծում եմ որ այս դեպքում մենք ես իմ բազմաթիվ հարցազրույցներում այս մասին խոսել եմ արդեն որ հենց ուկրաինական ճգնաժամի լուծման հնարավորություններից մեկը կարող է հանդիսանալ այս միջազգային կառույցը, այս միջազգային հարթակը եւ հետեւաբար վերջնականապես ակնկալել մտածել, որ այս հարթակը դադարել է կենսունակ լինելուց ոչ միանշանակ, այլ կարող ենք հստակեցնել, որ սառեցված է։ Իսկ հիմա Արցախից Միսկի խմբի առաջին բանակցողներից Բորիս Արուշանյանի հնչեցրած տեսակետը։ Այդ մանդատը, որը տրվել է Միսկի խմբին 92 թվականին, միջև այսօր ուժի մեջ է չկա որևէ մեկ որոշում, որ ասենք լուծարվում է Մինսկի խումբը կամ ասենք փոխվում է ձևաչափը եւ այլն։ Հետևաբար հայկական կողմի ընդդումը ճիշտ է որ հարցը պետք է շարունակվի քննարկվել Մինսկի խմբի ձևաչափով, Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Ադրբեջանական կողմի հայտարարությունը կամ պահանջը անօրեն է, որովհետև փաստորեն Ադրբեջանը խախտել է Մինսկի խմբի հիմքը, գոտնության հիմք հանդիսացող ԵԱՀԿ-ի 10 սկզբունքներից 3 գլխավոր սկզբունքները։ Ну բոլորը գիտեք, դա ազգերի ինքնորոշման իրավունքի, տարածքային ամբողջականության եւ ուժի չկիրառման սկզբունքներ։ Այդ 10-ից 3-ը կարևորագույններն են, որոնք մշտապես քննարկման ժամանակ հիմք են հանդիսացել այդ բանակցությունների ժամանակ։ Հիմա Ադրբեջանը խախտել է այդ երեք սկզբունքներից երկուսը։ Նախ ուժի կիրառել, որ չպետք է անել։ Երկրորդը արհամարում է ազգերի ինքնորոշման իրավունքը հայտարարելով, որ հարցը պետք է լուծի տարածքային ամբողջականության սկզբունքի հիման վրա եւ իրենք, քանի որ ըստ իրենց Մինսկի խումբը անգործության էր մատնված, ապա իրենք ուժի դիրքերից խնդիրը լուծել են դա անորեն պահանջ է անգամ այդ ագրեսիան որ նրանք ծավալել են Արցախի հանդեպ այս 44 հրապատերազմի ժամանակ նաև հիմք է տալիս Հայաստանի Հանրապետությանը եւ մեզ պնդելով որպեսի միջազգային ատյաններում պատասխանատվության ենթարկեն Ադրբեջանին նախ այդ սկզբունքները խախտելու համար, երկրորդ ագրեսիայի համար, աստորեն հանցագործության համար։ Վերականգնման համար Միսկի խմբի աշխատանքները։ Իհարկե Արցախի պատվիրակությունից այսօր շատ բան կախված չէ, քանի որ երրանախագահներից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների երրանախագահ ներկայացուցիչը եւ Ռուսաստանի ներկայացուցիչը Հաշվի առնելով, որ ստեղծվել է այնպիսի միջազգային մթնոլորտ, որ ուկրաինական պատերազմի պատճառով լսարվել են հարաբերությունները Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի միջև, նրանք դեռևս համատեղ աշխատանքի պատրաստ չեն։ Թեպետ վերջին ժամանակներս, ինչքան ես տեղյակ եմ, Ամերիկայի ներկայացիչը եւ Ֆրանսիայի ներկայացիչը հայտարարել են, որ իրենք պատրաստ են շարունակել բանակցությունները Արցախի խնդրի կարգավորման շուրջ Մինսկի խմբի շրջանակները։ Բայց դեռևս այս մոտ մոտ ժամանակները ինձ թվում է դեռևս այդ ձևաչափը չի գործի, ժամանակ է պետք մի քիչ։ Վերոյշյալ տեսակետներից արմատապես տարբերվում են քաղաքագետ Ստեփան Դանիելյանի մեր ծրագրին տված հարցազրույցում մնչեցրած մտքերը, որտեղ նա որպես իրողություն այլ արձանագրումներ է անում իսկ Մինսկի խմբի վերակենդանացման փորձերի մեջ որոշակի վտանգներ է տեսնում։ Ես կարծում եմ հայկական կողմը ընդհանրապես պետք է մոռանա Մինսկի խմբի մասին, ինչի համար, որտեղ Մինսկի խումբը դա բաղկացած է երկրներից, որոնք այս պահին հակամարտության մեջ են գտնվում, եւ Մինսկի խմբի միջոցով ուղակի Արցախի խնդիրը երկարաձգման հարց կար, բայց Արցախի խնդիրը լուծվում է աշխարհակաղակական դասավորությունների ժամանակ եւ այստեղ կարեւոր է ոչ թե ինչ-որ միջազգային խմբեր, միջազգային իրավունք, մենք տեսնում ենք, որ համաշխարհային կարգը արդեն փլուզված է, միջազգային իրավունքը արդեն չի աշխատում եւ այստեղ կարեւոր են աշխարհակահաղական շահերը եւ ուժի գործոնը։ Եվ Միսկի խմբի ձևաչափի մեջ որևէ լուծում մենք չենք կարող ունենալ։ Մենք կարող ենք լուծում ունենալ աշխարհակահաղական փոփոխություններում։ Այսինքն Ռուսաստան, Միացյալ Նահանգներ հակամարտության արդյունքներով մենք կարող ենք խնդիրներ ունենալ, մենք կարող ենք խնդիրներ ունենալ Թուրքիա-ռուսական հարաբերությունների բարթարացման, որը մյուս տարի հնարավոր է, Իրանի կշռի մեծացման։ Եվ այստեղ Մինսկի խումբը որևէ դեր չունի։ Հակառակը ես կարծում եմ Մինսկի խումբը իր մեջ շատ մեծ վտանգներ է պարունակում մեզ համար, որովհետև Մինսկի խմբի միջոցով Միացյալ Նահանգները փորձում է մտնել նորից մեր տարածաշրջան, որտեղից Ինքս տերության դուրս եմ մնացել եւ այդ Ռուսաստան, Իրան, Թուրքիա 3+3 ջեվաչափ են ուզում ստեղծել, այսինքն Իրան, Թուրքիա, Ռուսաստան, որտեղ արևմուտքը տեղ չունի եւ այդ Մինսկի խմբի միջոցով արևմուտքը մտնելով այս ինչ որ նոր ձևաչափի մեջ ինքը կարող է Արցախում պատերազմ հրահրել ըստ էության, որտեղ իրեն պետք է նույն Միացյալ Նահանգներին, որպեսզի լինի պատերազմական գործողություններ Թուրքիայի, Ռուսաստանի մեջ, Թուրքիայի, Իրանի մեջ եւ այդ ամենը չհայաստանի եւ Արցախի տարածքում է լինելու։ Այսինքն Մինսկի խումբը ինքը կարող է իր ակտիվության պատերազմ հրահրել հա, ինչին դեմ է այդ Մինսկի խմբին եւ Ռուսաստանը եւ Իրանը եւ Թուրքիան։ Ես կարծում եմ Մինսկի խմբի մասին մենք պետք է մոռանանք։ Եվ այսպես օգոստոսի 24-ին Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը հաղորդեց պետքարտուարի եվրոպական եւ եվրասիական հարցերով օգնականի նախկին պաշտոնակատար Ֆիլիպ Ռիքերի Կովկասյան բանակցությունների գծով ավակ խորհրդական եւ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ նշանակման մասին Մեր ծրագրի գործընկերներից քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը այդ նշանակման մեջ որոշակի ցուցիչ եւ ուղերձներ է տեսնում, որն արտահայտել է Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում։ Վերջին երևի 10-ամյակի նույնիսկ ընթացքում դա ամենա Բարձրաշրջան դիվանա ամենաբարձրաշրջան դիվանագետն է, որը նշանակվել է Մինսկի խմբի համանախագահի պաշտոնում։ Միացյալ Նահանգները ցույց են տալիս, որ ցանկություն ունեն ավելի խորը ներգրավվածություն ունենալ մեր տարածաշրջանում, ինչպես նաև հայ-ադրբեջանական գործընթացներում։ Ադրբեջանից հնչեցվող այն բոլոր խոսակցությունների ֆոնին, որ Մինսկի խումբը արդեն գոյություն ունի, այդ թվում նաև Ռուսաստանից հնչեցվող այդ խոսակցությունների ֆոնին, սա շատ չափազանց կարևոր զարգացում է։ Այո, այս նշանակումը հենց դրացուցիչն է, որովհետև նմանատիպ բարձրաստիճան պաշտոնյայի դիվանագետի նշանակելու այս պաշտոնում Պարզ է, որ Ամերիկան, Միացյալ Նահանգները որոշակի ուղերձ է հղում, ինչպես Հայաստանին, այնպես էլ Ադրբեջանին։ Կարծում եմ դժվար է լինելու ինչ որ համագործակցության եզրել գտնել Ռուսաստանի հետ Մինսկի խմբի ձևաչափում, որովհետև Ռուսաստանը կարծես թե այլևս հետաքրքրված չի այդ ձևաչափի գոյությամբ, բայց Միացյալ Նահանգները, որպես Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր, կարող են առանձին սեփական ջանքերի ակտիվացում իրականացնել միանգամայն սпасելի էր այդ տեղեկատվությանը Բաքվի կոշտարձագանքը։ Մինսկի խումբը վերակենդանացնելու փորձերը կարող են հանգեցնել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացից ԱՄՆ-ի հերացման։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծված է, Ղարաբաղն էլ Ադրբեջանի անկախտելի մասն է, ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Լեյլա Աբդուլլաևան։ Միացյալ Նահանգներն էլ ԱՄՆ պետք հարտուղարության ներկայացուցիչ միջոցով Բաքվին պատասխանեց, հայտարարելով Ռիքերի նշանակման ԱՄՆ նպատակ ունի հասնել հայ-ադրբեջանական համապարփակ խաղաղությանը ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահի նշանակմանը Բաքվի կոշտ արձագանքի վերաբերյալ արտահայտվել է նաև Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Վահան Հունանյանը, նշելով, որ ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահությունն ունի միջազգային մանդատ աջակցելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության տևական ու համապարփակ կարգավորմանը եւ այս մանդատը որը մեկը չի չեղարկել։ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման նպատակով ստեղծված եւ համապատասխան մանդատ ունեցող կառույցի ԵԱԿ Մինսկի խմբի ապագայի վերաբերյալ այսօր դրևս դժվար է միանշանակ հատեսումներ անել։ Հստակ կարելի է ասել միայն մի բան. այդ կառույցում ընդգրկված երկրները առաջնորդում են բացառապես իրենց շահերով եւ դա չհասկանալը եւ ցնորքներով ապրելը մեզ լավ տեղ չի հասցնելու։ Հետպատերազմական ժամանակահատվածում դիտակետը նաև ձգտել է ներկայացնել հրավիրված քաղաքական գործիչների եւ քաղաքագետների մոտեցումները 44-օրյա պատերազմի վերաբերյալ։ Պետք է ընդունել, որ շատերը դիվանագիտորեն խուսափել են հարցերի ուղակի պատասխանից, մեծամասամբ առաջնորդվելով չվնասիր սկզբունքով։ Սակայն վերջին հաղորդումներից մեկում քաղաքագետ Ջիրար Ազիզյանը ուղղակիորեն խոսել է պատերազմի մեկնարկին ձևավորված կոնսենսուսի մասին։ Հիմա լսենք այդ հատվածը։ Այս պատերազմը ծրագրված պատերազմ էր եւ կասկած եւ այս ծրագրի ամենագլխավոր նախագծողը կոնստրուկտորը հենց Ռուսաստանն է եղել։ Եվ նպատակ այստեղ մենք պետք է հասկանանք, որ մեջ շատ մեծ լայն կոնսենսուս է ապահովել։ Այսօր Ադրբեջանը ունի ավելի ակնհայտ ավելի մեծ հնարավորություն եւ ուժերի ուրեմն բալանսի առումով եւ չգիտեմ աշխարհակական ստեղծած իրողությունների ուրեմն համատեքստում ունի ավել անկնհայտ ավելի մեծ հնարավորություն հարձակվելու Հայաստանի Հանրապետության վրա բայց չի գնում դրան ինչու որովհետև մենք պետք է հասկանանք որ եղել է շատ մեծ կոնսենսուս լայն քաղաքական կոնսենսուս եւ Ադրբեջանը օգտվել է դրանից։ Այսօր շատերը նույնիսկ միամտաբար մտածում են, որ Ռուսաստանը ինչ կապ ունի, Ռուսաստանը տեղյակ չէ, Ռուսաստանի հետախուզական գործակալությունը, չգիտեմ, տեղյակ չի եղել թե նման լայնամասշտաբ ծրագրված պատերազմի մասին ոչ պետք է հասկանանք, որ հենց Ռուսաստանն է եղել այս ծրագրված պատերազմի կողմից մեկը։ Եվ այս առումով նա իհարկե հասել է իր նպատակին եւ այդ նպատակների, այսինքն ոչ թե նպատակին, այլ իր իր համար ընդունելի տարբերակին, այսինքն այստեղ տեղակայելով ռուսական խաղապազորակազմի միանձնյա խաղապահության չհաստատված մանդատով միջազգային։ Վերջին օրերին ռուսական աշխարհի գաղափարախոսներից Դուգինի անունը համաշխարհային լրատվականների առաջին էջումն է եւ դա կապված է նրա մեքենայի պայթեցման փաստի հետ, որին զոհ դարձավ նրա դուստրը։ Սակայն մեզ համար առավել ուշագրավ է հենց այդ օրերին համացանցում տարածված 44-օրյա պատերազմի մասին Դուգինի խոսքերը, որն ուղղակիորեն հաստատում է քիչ առաջ ներկայացված փորձագիտական կարծիքը։ Особенно это стало заметно после Карабаха. И на уровне имиджа и в Турции, и в самом Азербайджане победу приписали целиком альянсу Баку-Анкара. На самом же деле решающим фактором, наряду с хорошей подготовкой, конечно, к войне Алиева, было согласие на силовое восстановление территориальной целостности Азербайджана со стороны Владимира Путина. Главные решения принимались именно в Москве. И от Путина зависело, чей Карабах. Ранее Путин договорился с предыдущим президентом Армении Сержем Саргсяном о частичном разблокировании карабахской проблемы за счет передачи Баку пяти районов. Но поддержанный Соросом и глобалистами Пашинян, устроивший в Ереване цветную революцию, аннулировал все договоренности. А с Путиным так не поступают. Именно благодаря политике Пашиняна и в ответ на действия проамериканского, прозападного лобби в Армении Путин принял решение о Карабахе. Каким было это решение, мы сейчас видим. Но оно могло быть совершенно другим. И здесь турецко-азербайджанский альянс, боюсь, ничего бы с этим поделать не мог. Հաշվի առնելով մի շարք հանգամանքներ, մասնավորապես դուգինի ով լինելը, այս բացահայտ ուղերձներ պարունակող նյութը բազմաթիվ հարցեր է պարունակում։ Մասնավորապես ինչու այն տարածվեց հենց հիմա։ Հուսանք, որ արևմուտքի կամ հյուսիսի, ներկայի կամ նախկինի նկատմամբ պատարանքներ ունեցող հայ հասարակությունը վերջապես պետք է հասկանա այն իրական մարտահրավերների էությունը, որոնք ուղված են իրեն։ Դիտակետների եթերում